Beraz, goita bat oiek, eh, sartu dira Prada batetan, eh, guk erraiten dugu espulsioaren aurre, aurre tokia dela, eran nahi baita, hor, badirela, uh, lehengo formule batetan, egun eta berrogoi pertsona, nazionalitate desberdinetakoak, uh, guaitatzen dutena beren paper bat, eranen diena, bat egoitz uh, asinatua zira Prada toki hortan, eta behar duzu puentatu uh, poliziaren gana joan behar zira hastean behin bi aldiz normalki eta uh, laster uh, behar duzu eramana izan entzira italiarat Hor olako toki batetan dira, formuleen uh, batetan, mainan uh, lehen go formuleen batetan, erane baita balintzak ez dira bizikionak, bi edo iru dira gelaka, gauza bada, mainan gero, Eh, ez dute, xukalde bat dute uh, behatzi gelaren zat, uh, eh, tresnak ez dira biziki ongi bilzen. Gehienetan dutxen erdia hautsiak dira, komunak berdin. Bela zeran nahi baita, hor ditugula egun taberoi pertsona, eskubideri gabe, parkatuak, olako toki txarbatetan, guaitatzen dutena, beren espulsioa, beren transfera, beraz, zen, uh, italiarat eta anitzek ez dute abokatarik eta beren eskubideri buruz ezagutza gutxi edo bat ere duten eh, jendea dira. Eien mm. laguntzeko zer egiten alda mementuko itxoin? Ba, beraz, gure egoita batak eh, barnean dira, pradan, eta uh, oroitu behar da ere zen uh, badirela ere, bat eh, migrante, eh, kasu bere direnak, eta eh, beren espulsioa ere zutenak onartzen, beren uh, beren isoa italianak. Beraz, ari gira antolatzen, uh, justu uh, eh, edinen ditugu behar eh, diren ekintzak, lehenik uh, be, juridiko mailan, eh, beren uh, gutunak ez baitituzte hori nukan, eh, gure ogoita batak, beraz, gure ogoita bat ukanen dutelarik uh, readmiso gutuna, italiaratik orziko gutuna, hor uh, edinen dugu rekurtso bat, uh, paueko administrazio hausitegean hain zinean, eta hor, uh, deituko dugu jende guzia, uh, libro izan endena bedelen, ara txoa itzea, paraleloki ere, karrikako ekintzak zera manetugu, uh, mobilizatuko ditugu edo bederen, entzatuko gira uh, txiak mobilizatzen, beren kasu eriburuz, uh, uh atentzua deituz, eta bere ziti guk xalatzen duguna da uh, Dublin akordioen uh, lotxa. Baionako zentroan uh, badira etorkinak mementuko ere oraino martxo arte bihitz hauetaz, zertan diren? Bai, hoiek eh, beraz uh, eh, eldu dira jeloseko zehautik, eta hoiek ez dira duplinatuak. Uh, ez bai, aspalitik beraz ez dute aztarnik utzi uh, sartu direlarik, uh, bera edo sartu diren lehen egian, edo eh, eskapatu baitira prozedura hortarik. Beraz, oiek, badute eskubidea frantses estadoan pausatzeko beren galera. Baina, baina, zuera nahi onartua izanen denik. badakigu gaur egun, eundik eh, goita seizazpiak baduela gaur egun uh, eh, ofratik uh, eh, errefusatu estatutoa. Beraz, badakigu, oien barnean, oien artian, anitzek ez dutela lortuko.